la monda tago de tappo. Locae landae landa e culturoi resultas en tutte de amasso da elementoi, quiuin, dum e la concerne popoloi productadas. Temas pri musico, danzo, moroi, anecdotoi, literaturo, folcloro, cae multae aliei. Iui elementoi malaperas, Aliae obstine persistas cae farigias verei representantoi de tiui locai homoi. Tiae estas la tipae mangiajoi. Ciu existas io, cio pli forte portretas la animon de Italoi ol bella pizzo? Ciu relate al Portugaloi la pasteccio el Belen cae la verda brasic supo? Ciu en Brasilo la nigra faseolajo, oni povus cun meti liston, sed hodio convenas starigi apartan omagion al la hispanae geamicoi. Por tio, ni iom parolu pri la hispana tapa. Ciu mi raitus provisore usi la esperantan neologismon tapo, dum terminaristoi discutas la aferon, prescau ciel la famae castanietoi cae la flamenco, unu plia ne piva vorto, tapoi bildigas la hispanan etoson. Ciel ciui scias, temas pri negrandai porcioi da bon gustajoi, plei variai bon gustajoi. Olivoi, terpomoi, paneroi, spizzajoi. La eblezoi estas multai existas tamen ia filosofio en la cultivado de tapoi. Ili signifas inviton al interparolo, al amicetso, al babilado, al amusigio cae rencontigio inter amicoi. Tapoi perfecte sugestas la amiceman, comuniceman animon de la hispana popolo la dec quinan de junio, manifestas la mondan tagon de tapo. Citiu dato validas ec de la iaro du mil creita de la gastronomia associo Saborea España, con apogo de la registaro. Nun tempe la afero evoluas al la tendenzo consideri tapon kiel manifestajon de loca nemateria materia cultur ricciajo. Plei conata versio pri la origino de tapo en HISPANUIO diras che en la dectria iarcento regio Alfonso la Deca, la Sagia, volis moderigi la teruran e brigiadon de siei subuloi cae ordonis che popularei restauratioi ciam proponu drincajoin cune cun etai nutrajoi por mildigi la crudetson al la stomaco. De cio devenis la nomo tapa? Ien alia curiosa raconto. Oni diras che la teleretoi cun nutrajoi estis metitai sur la glasoi, cun alcoholajoi, cae tio evitis che muscioi falus en la trincajon. Compreneble, la vorto tapa signifas ancau covrajo. Existas aliae versioi por la deveno de la hispana tapo. Normala afero se temas primal novae traditioi, cio faras la aferon et pli amusa. Ne gravas cio estas la vera, gravas nur che in mia fora Brasila urbo, ie la decquina de junio, longe for de la patrolando de tapoi, mi mangetis olivoin cun pano cae oleo, cae trincis duon pocalon da rugia vino. Omage al niei hispanae auscultantoi.